bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen, zinema zitz egiten hasten bara izi. Ingelz ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Endaia Film Festivala, Endaian egiten den film laburren lehen film festivala dugu. 2008an sortu zena urte-zurte ospatzen da begiradak elkartaren eskutik eta hasieratik eremu hurriko talden dirazpenak izan ditu ardatzen agusitzat. Lehiaketaren baitan edo kanpo film ugari guzteko aukera zabalduko digute aurtengoan ere urriaren emeretzitik ostegun ontatik hasi eta igande bitarte. Balexia ba, Arantzueke begiradak elkartaren elkarteko lagunarekin eh, mintzatu da aitorrazkin lankidea eta zetasun zonbait zure bildu ditu. Entzun ditzagun, Alexia Arantzokeren adierazpenak aitor errazkinen eskutik. Beraz, aurten, bo, mm, urtero bezala, eh, bi, bi lehiaketa desberdinak izanen dira, eh, eh nazioarteko lehiaketa eta agetan euskadi lehiaketa. Beraz, bakoitzak izanen du bere epaimaia, Uh, aurten izanen ditugu xari desberdinak eta berri bat batez ere eh, publiko gazte, gazteen xaria eh, izanen da eta hori emanen dituzte beraz uh, uh, aurrak, uh, endaiako aurrak. Mhm. Bueno, interesgarria, eh? baitare, bueno, aurrak parte hartze zuzen izatea ba, jaialdi honetan ez da. Hori da, eh? urtero parte hartzen dute, baina eh, aurten uh, erabakia izan da, haien eh, saria, uh, eh, izaitea beraz uh, importantzia initz eh, emaiten die eta hori hori gauza gauza polita da. Mhm. Bueno, ipatu dut oso ba, hor bizatitan banatuta dagola jaialdi hau, e, naziarteko le, lehiaketa bi e, txanda ezberdinetan, eta Euskadi Akitania lehiaketa baitare beste bi txanda ezberdinetan. Txanda bakoitza, esango dugu, horre ba, gotxi gora bera eta sortzi e, filmak osatzen dutela mm, guztiak ez ditugu aipatuko, baina proiektzio batzuk bai, e, bueno, aurkestuko ditugu, eh? pixka bat, e, noiz izango ditugun, ba, filma, filma horiek ez da. Hori da, eh? beraz, e, nazioarteko lehiaketan, e, para ezan duzue, izanen duzue ikusteko e, urriaren emeretzian, e, gaueko sortzitan e, variete zinegelan, Eh, hor eh, izanen dira sortzi, sortzi eh, labur metraia. Eta bat, ere bai uh, bihar beraz, uh, ogoia, sortzi perditan, uh, beraz, uh, di izanen, uh, izanen dira mhm. nazioarteko lehiak eta. Eta, Alexia, hor, bai, nazioarteko, bai, bai. nazioarteko lehiak horretan, bai, izango ditugula, bai, Sahara, Argentina, Bulgaria, Espanya, Frantzia eta, bueno, eta Mar Marokotik etorretako filmak izango ditugula. Hori da, mhm. hori da, justu. Eh, beraz, eh, denetarik. Eh, e, eta, eta ogoia, urriaren eh, ogoian, izanen da berazakitan euskadi lehiaketa, hori gehiago agatzaldean, lau, lauak eta laurdenetan, denetan mhm. betiko, betiko tokian. Eta biagamunean, urriaren ogoita batean, goizeko amar eperditan. Uhum. Eh, beraz, eh, hor ere, beraz, eh, emengo labur metraiak uh, izanen dira. Hori da, eta Euskadi akitania eh, lehiak eta horretan, hain eh, zuzen ere, urriaren hogeian arratsaldeko lauta erdiketan izango duguna, barete zinemagailan, Euskarazko, eh, bueno, proiektzio batzuk ere izango ditugu, ez da? Hori da, eh, izanen dira Euskarazko proiektzio ba-, batzuk, eta ez diren eh, euskaraz uh, azpi magatuak izanen dira ala mhm. bueno hor gogoratuko dugu azken saskia oier fuentesena lana eta beti bezperako koplak adibidez E, bueno, ageda kopla taldeak eskaintako lana izango dugula eta baita ere, bueno, bai Lituania edo eta, bueno, olentzero e, filma, eh, izango ditugu besteak, bai. beste Hori, bueno, e, Euskadiak itania lehenengo txandan, eta bigarren e, txanda, bueno, urriak hogeita batean lanun batarekin izango dugu, ezta? Hori da, eh, amare perditan uh, e, izanen dira, beste zazpi laborometrai. ba, oso ongi, galditzen e, zaiguna, e, aipatzeko, baita ere, bai, izango da, hor e, festival edo jaialdearen amaierarekin beste urteetan baita ere horrelako jaialdi bat ospatzen da, ez? Zerbait eh, berezia. Bai, eh, eh beraz, eh, izanen dira ere honen inguruan gauza gauza initz, erakusketa, erakusketak eh, mendizolan mhm. aretoan, izanen da ere mm, elkar, elkaratze publikoa, e, musika egine baten batekin, e, Jean Luzi, e, bera da nazioarteko epaimaiaren e, lehen dakaria. Mhm. Hori mediatekan, e, iraganen da urriaren e, ogoian, eta beraz e, urtero bezala ere, e, elkaratze profesionalak, e, e zinemaren eta musikaren inguruan, e, mendizolan eh, aretoan ere bai. Ba, zongi, hor e, usten dugu beraz e, eskaintza kulturala, eta kasu honetan ba, zine arekin zer ikusia duena aurriaren emeretzitik e, aurrera izango dugula, Endaia Film Festivalaren bosgarren ekitaldiarekin. Alexia, ba, bueno, gelditzen zeiguna da jende animatzea, ez? Hori da, eh, hori da importantena, eh? Hori da, bai hori da. Beraz, zatozte denak, eh, bada paradak polita eh, denak eh, plazera hartzeko eta eta festival hori sustengatzeko. Balexia, esker mila, gurean izatagatik, mila esker. Mila esker, Ba begiradak elkarteko Alexia Arantzuke entzun dugu eta urtengo Endaia Film Festivalean ikusiko dugun laburmetrai batetaz interesatuko gara orain hain zuzen Euskadi Akitania leiaketaren baitan parte hartuko duen dokumental labur batetaz hitze eingo dugu lanunen egia baitugu telefonaren bestaldean Oier Fuentes kaixo egunon ba, bai ordin Azken saskia deitzen da egin duzun dokumentala ostiralan eskaineko duten daiako bagitean zokian, atxaldeko lauetatik goiti. Eta erranen dugu zure lanean e, Jesus Mari zeinen historia, ez? Deskubritu al izango dugula. Bai, hori da. E, Jesus Mari zein igantziko, bueno, igantzi hemen eh, bortziritako herri honetan industria handia egontzan e, saskei, bueno, saskei industria handia. Eta bera izan da, ba, tradizio mantentzen eta ibili den, ba, azkenengo saskigia. Eta orduan, ba, pertsona honen inguruko ba, lan labur bada bai lan labur bat egin duzu. E, gaztainarekin e, saskiak e, lengo maneran e, egiten dituen azken afarra ere izan dela aipatzen duzu, dela, e, oraindik segitzen baitu ez, ofizionekin? Ez, e, berak, bueno, ez dakit, modu lehen bezala ez du segitzen, berak utzi du ja. Ez du egurrik, ez du modurik iteko beraz, Eta gainera dina ere ja, bueno, badu beria, eta e, gu grabatzen egon ginen momentuan, ba hori bere azken saskia iten e, jaso ginen gero, hortik e, nik uste ba, saskiren bat ginen zun, baina, baina ez jaztu segitzen. Eta Nafarroa maian nik uste badela, e, bertzeri guainikan betiko modura iten, baina e, gaztainakin ez dut uste, ez dut Orduan bai e, galdu dela, bueno, e, Ba, kultura eta eta tradizio bat edo zein egunetan berreskuratzen aldena, ez? Eh? E, bueno, jaso da bere iteko modua eta tresnak eta ere bai, eta, bueno, bada aukera segitzeko, baina, e, noski, ba, hor, eten bat e, ematen da. Nire lana gaztetikan, Euskiten, haitu nahi zen, arron egin Bazen indarrak edo nioen, ja, gutxigo da, okertu die. Dena reiz eski, Ek, pasak esko ondailak itzen ziren, eta gero bertze mordosko tengo nun Santanderko, aratere puerturako. gero ikintzen, hartu hiltzeko, matxo hiltzeko, horitik handa joritik. Oain plastiku da den, hain orduan den eskiz. E, hori izan da, hain zuzen, e, zuen dokumental honen egitearen arrazoietariko bat, pixkatu gubide honen e, desagertzearen arrazoien inguruan e, hausnartzea eta etorkizunea begira jartzea ere? Bai, ere bai, bai, bai. Ba, batetik da, e, Jesus Mari Beraren taierra edo, bueno, e, baserri azpi hori ezagutu nun momentutik irudikatu nun e, ba, produktu mota baten, ikusentzunezko baten. Ze, sartu eta bereala, ez dakit, ematen du, hola, zerbait, gorputzean sentitzen da zerbait. Orduan, batetik bazen, behar bat nire personala ba, leku eta pertsona horrena ahotsa eta biltzeko, ez? Baina gero, e, berekin solasean eta bere, bueno, e, barneko historioiekin eta ba, usnarketa pertsonal bat ere, ba, nik uste e, ba, bultzatzen dula, ez? Bere usnarketa horrek lehengo kontuak eta gaurguak alderatuz, eta, bueno, hor, bada, kritika pixko ere bai, da, ingurumenari dagokionez, eta, bueno, gaur egungo kontsumo iturri dagokionez, eta, bueno, e, eh, dena lotua dago, ez? Bai, ekonomia, e, kultura, e, bueno, baita euskara ere bai, eta ba, biskotoiek bildu, eta ba, horrutzi, horrutzi. Alderak eta batin, bera hasi momentu ura nola zen, eta momentu hau nola dagon, eta, bueno, e, modu ireki baten, bakoitzak, ba, interpreta ezala nahi duna, eta, baina bai, badago hausnarketarako gaia, gero, bueno, bakoitzak, nahi duen bezala hartzen du. Eh, nolako dokumental bat da egin duzuna? Hau da, e, lekukotasun bat biltzen duen dokumental horietakoa da, edo aratak gure joaten zara? Ez, e, bueno, badu hiru zati edo baditu, badu sarrera bat, gero amaieran nolabait e, ispilu batekin ikusten dena, bueno, e, interpretazio bat emanez, Eta gero e, erdiko parte hori da gehien bat bera dako elkarrezketa batetan oinarrituta. Bere hautsarekin, e, eta ikusten duguna da azken saski hori nola egiten den eta zergatik den azken saskia eta bueno modu xume baten baina ikusten nahiko txukun gelditzen dela eta eta bueno interesgarri egiten zait mm, xumetasun hori e, gaiarekin bat egiten duela gore bai ze azken finan, bueno ba saski bat da orduan Ez du, ez da gauza experimental eta, ez dakit, E, tekniko bat edo ez, nahiko simple eta eta zuzenean gaira joaten da. Mm -hmm. Zenbat irauten du? Ba, mar minuto ora ez da joatzen, baina bai, mar minuto hartzen ditu. Bai, erranen dugu Euskaltzalen topaguneak antolatzen duen aurtengo laburbira programaren baitan ere ikusi izan dela zure lana, hemen inguruntan ondarri bin ere ikusi, erakutsia izan da, oroar eh, ogoita 32 herritan erakutsi izan duzu zure lana, tartean New York, Londres eta Parisen ere, ez da? Bai, hori ikara horrezko berri izan zen niretzat ez, e, deitu ba hori, nola zagon laburbira nasuntu hau eta bueno, ze herritan izan bertziren proiektzioak, eta buza, azken saski hartu zutela, ba, niretzat, zakit sorpresa, sorpresa ona hartu nun, ez? Eta gero bainera baita Euskal Telebistan e, bot, eman zen, eta, bueno, e, hortaz, hortik kanpore bai, e, Errusia, Quebecen, E, bueno, e, Gabonen ere Afrikan eta bueno, hainbat festivaletan e, guztira berrogeita piko proiektzioia badira, azken saskiana eta bueno, ba nik eh, non inongo asmorekin egin hau, ba hori, ez? Eh, nolabait eskatu zidan egoerak berak errabatzea eta jazta, baina gero ikusi dut ba ba harrera hondie izan dula, ez? Eta ez dakit, e, pozik hartutako feedbackekin eta ez dakit, espero, en bater espero eta orduan etorri den guztia ba ba noskin bikain izan da eta ba Orduan alde hortatik, e, bai, bai, erabat, e, ez dakit, konten. Bai, e, erranen dugu ere ez dela zure lehen lana, ez? Zainbat eh, lan ere egin baitituzu, aurkeztu balde guzu zure burua, zer nolako lanak egiten dituzu eta nora iristea duzu helburu ere? Bai, bueno, bani e, filmak iten eta holko gauzekin, bueno, sormen munduan eta beti diginez, ba, musika dela edo, bueno, idaztea eta ere bai gustatu izan zait, eta baina ikusentzunezkoekin, ba, 2000 eta zaztian, ba, duela marrurte edo hasi ginen, ba, karrera bueltako talde bat, ba, film mola bizko bat mutuak eta esperimentalak eta gauza hola xeleberre batzuk eta hortik ba, poliki poliki, ba, bai lanean eta lanetik kanpore bai, bat okatu zaiti biltzea dokumental etnografikoak iten, e, eh, bueno, baita espotak eta bideo bueno, komertzialagoak eta direnak, eta serie labur batzuk, eta bueno, hainbat kontutan, eta bazken urte terdi hontan, bai hain ja sakontzen kontu hauetan, ikusentzunezko zerbitzuak eta eskaintzen, menbidasoa txingudi maian eta horrela. Eta orduan, e, ba, niri berezeki bai gustatzen zait, ba, ba dokumental gintza eta arlo hau ez. Orduan, e, poliki-poliki, bueno, e, proiektu ezberdinetan, fin laburretan eta, eta e, dokumental kontutan eta sartzen, eta ba, baditut ja proiektu batzuk aurten niteko, film kolektibo bat iparleko jende batekin, eta e, orduan, bueno, ez dakit, nora joan den bere ibilbidea, baina, baina momentuz, bai hain ez pixko zentratzen, ba, bueno, e, ez dakit, ongi nora, baina aitzinera, hori beti eh, aipatuko dugu katubi ez izeneko ba, zerbitzu bat ere eskintzen duzu hortan ari zara? Bai, momentu enten hortan buru belarri, eh, katu katubi izeneko, bueno, eh, zerbitzu, bueno, enpresa zerbitzu batzuk eh, eskaintzen, hori ikusentzun eskotan bereziki, komunikazioan inguruan eta bar, baina bai nik ikus, bai, argi eta garbi ikusit, eskoa lenguaia bezala, ba, gaur egun, zakit, hor, hor, bihar beharrezkoa dugu eta gainera gustatzen zaigu eta modurik eh, erakargarri eta erosonetakoa da ideia bat azaltzeko, historia bat kontatzeko, edo enpresentzat, eta bueno, baita maia pribatuen eta, eh, nik eh, uste badidez, e, ez dakit, baina gaur egun argazki albumak eh, bidaietan eta itia baino bideo bat itian, nik uste erakargarriagoa dela ere bai, eta bueno, Orduan bai, katubi e, puntu eus dago informazio norbaitek nahi bali edo nirekin harremanetan jarri eta eta horrela. Eta bai, hori ikusentzunezkoak eta enpresa ustartzeko asmo eta gogotan, baina, bueno, badakigu nola den mundu hau, eta, eta ja, zeratik zen Ba, edo nola ere, orain endaian ikusiko zaitugula errandugu, endaia film festivalean eh, izanen baitzara, Euskadiak Itania izeneko lehiaketaren baitan aurkeztua izango baita zure lana, ostiralean eta larun batean ere ikusi izango dena. Ezagutzen zenuen dagoeneko festivalau? Ba, egia erran, e, gainetik iaz bai eh, ezagutu nuen, baina ez aurten bezala ja benetan ja interesatu zela gainera ikusteko bai programazioa, iten diren e, bertzelako ekintza batzuk eta masterclassak eta ez dakiz eta jo, ba, badu, kriston infrastruktura eta idutzen zait badula, badula mamia, eh? eta bai, gustatu zait. E, kontua da, nik parte hartu nahi nun, baina baita lekeitioko zinebilerakin batera da, eta zinebileran hartu dizkiate hiru film, eta orduan seguraski joanen naiz eh, asteburu pasa lekeitiora, eta ezin izango dut ezagutu, e, aurten ba, ba endaiako film festivala, baina e, eh, jarri eta garbi urren urterako ba, ba horre gordeko e, azte joateko bai eta ezagutzeko. Osongi, ba, urrengo urtean ikusten zaitugun, edo nola ere zuen lanak ere, eh, zure lanak ere saria, sari bat eskuratzen duen asteguru hontan eta bior fuentes, ba, guztionekin geratzen gara, eskermila, gure deia hartu izan da? Ba, eskermila zu eta urrengo artean. Ba hortan buratuko dugu gaurkoan entzule, gure emankizuna eta bihar arte esaten dizuet. Izan ongi, aio. Izarre dera zauzkit gogoan, bihotzera nio sarturik. Izarre dera zauzkit gogoan, bihotzera nio sarturik. Horregatik anamorioa, haundi adizunik zurik. Ez du deseo beste indiarik bazin dauzkit lograturik Horregatik anamorioa haundia dizunik zuri Ez du deseo beste indiarik bazin dauzkit lograturik Bentatik nator bentaranoa, bentan da nere gogoa Bentatik nator bentara noa, bentan da nere gogoa Bentako arrozak rabelinetan hartu dut amorioa Ez du dezeo beste krabelinetan daukita amorioa Bentako arrozak rabelinetan hartu dut amorioa nos quitamos. bazin dauzkit lograturik Horregatik handi haundia dizunik zuri Ez du deseo beste indiarik bazin dauzkit lograturik Bentatik nator bentaranoa nua, bentan da nere gogoa kotxak besekretia bat du. Beko xeria. Ozan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen? Eh? Zinema zitzegiten mara ez zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan elburua ez aiz bost klon, klon edo bost dantzeriz zinez perfektuak beti. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA